Berriak zurekin panzo irigarai eta Nikola Bonemezan lagundu behar dugu. Ala dio, Jano Lasteri sustengu komitekoak entzunen eh, dugu, bere buruaz, eh, bere buruaz beste egitera tentsatu den mediku horiaren egoera hobetu da atzo ez da gehiago hiltzorian. Aziburu, nautetxi abertzaleak sozialistetaik behisten dira. Horai arte elgerrik intziren opozizioan, baina bi sozialisten joka moldeak gaitzesten dituzte ziburun bizi elkarteko abertzaleak. Langabeak enpresa edo elkarteekin harremanetan jarri hauentzat lan postuak sortu, elburu unekin elgerren arteko lan bat abiatu dute bokaleko polanploa egiturak eta akba edo Euskal kosta aturiko eta kiroletan azkenian egin dute, bazen aspaldi, maulek eh, etzuela eolonen kontra aldiuntan kausitu dute, amarsia malau, beinate kehei presidenta berri sailuntana. Aro zurekin karina. Bai, ordean eh, mementuan aterida eta oibel batzu bat iradunian garrazin eta euria emaiten dute atxaldeko temperaturak eh, berriz mementuan hameka gradotan du. Nikola Bonomezon obekiso da, ez da gehiago hiltzorian, badakizue bere buruaz beste egitea entxatu dela, larun bat goizian, autobatian atxemana izan da, landesetako toz herrian, autoko motora martxan, autoko gazekin, bere buruaz beste egiteko sedearekin, bordaleko hospitalera teraman dute, egoera lagian, atzo begiak arra ireki ditu. Larun bat erratxaldian, hospitaleko sustengo komitea segidan bildu zen, eta jano lastirik, azpimaratzen zuen, egoera zine zeila zela mediko indako janolaztigi. Baginakin eta hauzi eh, horren ondotik, Nikola Bonemeza honko goita amak mila euro beharko zuela nokalki pagatu. Baginakin eh, horren uh, gainean batziela dificultate batzu. Gugu gu epatu egin sosketa bat muntatzea, baina eh, gauzak ahun fite joan dira, eta hasti zuhituko ere, jakinez, bikolaren sede handiena zena berriz mitiku gisa Baionek Hospitalean berriz sartzea eta horren gainean eh, pentsatzen dugu zerbit egiten dela, eta agian eh, nik nahi nukena, eta danik da eskoleriko eh, biztan eguziak mobilizatzea, ez gira gu bakarri baionok ospitaleko langiak mugitzenan, eta ez ni bakarri. O, denen afera da, eta denen artian zerbit egiten handa, bat badelaik, behar da izen betu, ikusteko bere adorki dela Nikolaren guztengatzeko, eta agian gure politika horiek e, mugituko gira lege horren aldatzeko eta gauza eh, eh, batzu. Baina, bon, etxatzen dugu uh, berri hon batzu dinen didela eta astelenetik goiti uh, berri zasi gure borrokal zinez uh, Nikola laguntzeko eta bere familia sustengatzeko albezen uh, azkarti utzi duen gutunean bere igadura ipatu du Nikola Bonomezonek eta eh, ez duela jasaiten hal hiltzaile bezala konsideratu izaitia hortako kondenatu izan baita erietarik baten kasuana. Bestalde Kortzikako giza eskubideen aldeko liga Euskal Herrian zen, larun bat arte, baionako liga, gomitaturik, biekiturek eh, bakotsa bere eskualdian egiten duten lana partekatu nahi dute, berezikiago Kortzikan eta Euskal Herrian eraikin nahi diren bake bideetan, implikatuak izanki, elker lana garatu dute, Kortzikan, azken bi urte hauetan, ideiak azkarkian zinatu dira, eta beste gaien ondoan, preso politikoan bai gainean ezagit dute, bakotsak bere aldetik, Estaduak ezin mugiaraziz, eskualdon, korsikar, baieta ere, irlandes eta eskoziaren arteko elkarlana, garatu nahi lukete, giza eskubideen eta demokraziaren alde, Europako egituletana. Ziburuko abertzaleak sozialisten ganik zatituko dira, 2008ko erriko bozetan, edo erriko Bozen gehostik, alderdi sozialistak eta ziburun biziko abertzalek bat egiten zuten, Henri Dualdo Bordek remaiten duen zerrendak orotarat sei aulki betetzen ditu, abertzale eta sozialistak nahastuz, urte bat erdi elkarlanian aritu ondoren, ziburun bizik adierazidu, behixiko direla, arrazoina, alderdi sozialistako Jean-Pierre urte bat erdi elkarlanian aritu ondoren, ziburun bizik adierazidu, behixiko direla, arrazoina, alderdi sozialistako Jean-Pierre Rosenweg eta Julie Bergara delkurt, bi autetxiek ez dute eien lana edo eien funksioa betezena. Abertzalek sozialisteri leporatzen die, alderdiaren interesak lehen estia errikoarenak baino, eneko aldana duat ziburun biziko kidea. Jakimak gauk egun badila bi autetxe sozialista, oien guri duriko oien funtzioa betetzen ez dutena. Hon lehenaren kasuan bere parte hartzea urte bat errez bizki regulara izan da eta gurentzat eh, eh, ez da nahikoa izan, uh, eh, jakinez uh, kontsiluen erdira, ba, erditara bakrik parte hartu dula, bigarren kasuaren zat, eta uda jakin dugu, profesionalki af, uh, polinesiera afektatu izan entzela, bigarren autetxi hori, uh, eta mausk mila kilometrotara zaila izan endera, bere autetxi lan uh, betetza. Horren hain zinagok eskatu genien, azken batean bioien demisioa, hoien euh, lekoa beste bik ardezaten ez, azken batan zerrenda fusio zerrendako zazpigarren eta sortzigarrenak. Uh, horren entzinen ez ez borobilu atukan dugu, ze jakimara hoien ez etortzenen, bi zelisten dimisioak eta zazpigarren eta sortzigarrenaren eh, ortezkatzeak suposatuko lukea abertzale bat gehiago sartuko litzatekera. Eta hori ez dute inundik ere nahi. Eta ziburun bizi elkarteak hauteskundeetan eraman programa segituko du bere aletik. Ekonomia sozial sailian ari diren eh, kooperatifen azokak, sektore desberdinetako kooperatifa eta elkarteak eh, bildu ditu, haste buruntan eh, irunen kooperatifa gisa modu ekologikoan edo oroak modu alternatiboan lan egiten duten enpresak ezagutzeko aukera izan da, laborantza, energia eta kontsumo taldeetako sektorekin zer ikusia duten erakusketaliek parte hartu dute erreportaia ondoko berri Baionako hiriaren eh, politika kali egin bat abiatu dute lehentasunezko biguneetan, santako utzeko auzuetan eta mobek karrikako inguruetan. Langabezian diren eh, jendiak eta enpresa edo elkarteak harremanetan ezagina nahi dituzte bokaleko polanploak eta Euskal Kosta Turiko hirigune elkargoak berriki izenpetu duten hiri kontratu bat edo parteidezaren eh, bidez. Christofa Rosarena. Santakurutzeko auzuetako eta mobek karika inguruetako lautanoita zazpien presa eta ehun bat elkarter argibideak emana nahi dizkiete enpleguak sortzen ala dituzte araziz, auzo horietako jender proposatuz. Bereziki podere publikoek dakarskieten diru laguntza ezberdineri esker, Christof Marten, bokaleko polanploako zuzendaria. Prezante l'ensemble de dispositifs, beaucoup plus favorables qui sont fléchés en direction... Kartier horietako enpreseria aurkezten ditugu abantailak emaiten lizkieketen aukera ezberdinak, auzo horietako jendeak hartuz, diru laguntza gehiago bat dute. On va bien sûr trouver tout un kontratu mota ezberdinak atseman euh, ditazke. Les contrats, euh, des contrats euh, ciblés, contrats d'accès à l'emploi. Gizarteratze lan kontratuak merkataritzako enpresentzat. Pour les entreprises du secteur marchand et des fléchages... Eta gazter zuzenduak. Pour les jeunes par exemple. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse proposer ces emplois à des personnes euh, en demande d'emploi, auprès de ces entreprises ou de ces associations, et euh, évidemment assurer un suivi de ces personnes dans l'entreprise ou auprès de l'association. beste hiru kontseilari presen dira lanik gabe dolan baten biladirenen laguntzeko. Eta argun bestalde, lekuineko herriak bere historioa kondatzen duen liburua badu horai argitratua izan da, lekuine un village frontier, hau zapesaren manatze baten ondotik, peio etxe berri, historioa da kasle eta idazlea lotu da lanuni. Lekuine herri tipikipiak, ere muz kilometro bakar bat baitu, historio aberatsa duela irakorzen alda liburuan, bere zita sunetan, horriagako monasterioaren menpe, egon dela bos mende luzez, eta lekuindarrak monasterioaren edo monasterioaren jopuak edo esklaboak zirela. Beste berizitasunetan ere, Euskal Herriko beste herria initz ez bezala, Frantxese iraultza demoran erri askea bilakatu zela lekuine. Mila eun talarogoita amala urtetik gaur egun arte, historioko gertakari eta anekdota frango bilduak dira lekuina lekuine, bilaz frontier liburu hortan, lauion bat eh, horri alde, eren bat argazkikin osa osatua da Elkar argitaletxearekin plazaratu den liburu berri hau idazlearekin, berarekin, peioetxeberekin, aipatuko dugu, zorzek eterritako berri sailian. Eta kiroleri lot gaiten eta rugbian federal batian angeluk galdu du bere zelaian laboren kontra amairu eta amasei. Ahatik, maulek irabazidu olonen kontra, bazen urtean dana, ezin irabazkizari zirela hauzoko talde horren kontra, amasei amalau maulek maulek eh, irabazten eh, beraz eta bainate kehei eh, presidentaren hitzak. Bai, enuk sekula tranquile izan partida horta, mena behar dikeran eh, hamahi huiz jabazten genila, eh, guntian, eta gu okazionik horrez hartan guntian, hen ostik lupatzen zutian, ordin zer behar da habu. maliuski badiagu okazioni bat oano eh, raniok eh, brekan egiteko, mena hoi jaibo horabe linjana kasi aratzaman intuk, Bon, horrek, hoge, bagune hoek bena, eh, mitan inu hano egiteko zian, eta, bon, horrek maiten dik bigaren eh, mitan bat ezin hau edera. Ba, ego sodik uh, eh, bultak abuzagitzia, eh? bazian, hoa ebizpahi ula urte egun kontre, bon, egun Zinez goxodik, zen eta gu e-rezervak ea bazidik, eh, premiera ea eh, bazian hiu mila jente, nuene beita, denbua edera, aitzeko partida edera, eta funtsio handonia bazten dago gauana, ordin eh, goxodik eta plazi handia. Eta federal bian, doni bane loizonen dako batez, berroita amost sorzi, da ziute kastel jaloen kontra, endaia galdu marmanden namasei ogoi, eta nafarroak, zen polen, landesetan irabazkidu, ogoite iru eta amost federal iruan, dona paleo azparneko zelaia nausitu da, oita bat, emezorzi. Aez baiona eta mugreran arteko derbian, berdin eta emezorzi berdin, eta larri soro, arrudin nausitu da, ogoita lau mida muhtu, niisugune Hortan eh, aiz baionak aize irabazi gaiaken, oita zorzi eta iru. Eta pilotan, hor eh, ezkerparetako xapelketan, profesionaletan, altunak galdu ere amairu txantxo aski zituen selkatzeko finalerdien zat, baina amairu txantxo horiek ez ditu egin, zazpi ogoita bi galdu du, bengo etxearen eh, kontra, eta mm, bestalde trinketian, garatenian, atxalde hontan, lau hontan, partida hau proposatua zauku, mozondartz eta dukaz Azpiazu, hospital eta alizmendiren kontra. Futbolian Espainiako ligaren kondu, Donostiako errealak galdu zuen arumatatxian bere zelaian bi iru eh, zeltako edo bigoko zeltaren kontra, eta ibarrek atik irabazi bat utx jaio balioek kontra, Bilboko Atletik gaur ratxian adida Zebilan eh, betizeko zelaian. Goizberri saioarekin segitzen dugu eta orain nazioarteko berriak zoekin Kristof eta Batit eta Turkian Erdoganek pariua irabazi Lege hauteskundeak zituzten atzo, azkenak duela bostilabete bete egin ziren, baina presidentearen alderdiak ez zuen gobernu akordiorik kausitu. Hora ikon, bakarri gobernatzen alko du AKP alderdi islamo konservadoreak, bozen euneko berroita bederatzikako txlau eskuratu ditu, baina bosteonta berroita amak aurkietatik irueunta amasei. Azken hauteskundetako emaitza historikoen ondotik, HDP alderdi kurdu zaleak errifikatzen ditu emaitza honak, baina Doidoietaik sartzen dira parlamentuan, lazanoit diputatutik berrogoita amajerat pasatuz, Hala ere, haute eguna ez da inlasaiki iragan, diabarki hirina guzki kurduan, istiluak izan dira manifestarari eta e, polizian artean. Egan behar da, Erdoganek ideian dora erregimen presidenzial azkar baten ezartzea eta konstituzio aldatu behar du hortarako, hiru bosteneko gehiengoa nahi luke, baina hauteskunde horien ondotik ez du lortuko hiru bosteneko gehiengo hori bere alderdiarekin bakarrik. Egipton lehertu den egazkina airean barriatu da. Sinain erori den egazkin ejusiakak behiuntagoita lau bidaiari ere ditu berekin, bere zituen arabera luja unki aitzin barriatu da airean, baina ondoriorik ez da ateratzen. oraindik kutsa beltzen aztertzen ari dira, ehuntagoi gorputz jadanik igorriak izan dira San Petersburgorat eta Somalian sebabek hotel bat erasotu dute. Atzo goizean Mogadizion alkaidari lotuko muturiko islamistak eraikinean txartu dira eta iruren ez tiroka arizane hildiren dozenaren artean diputatu bat eta kazetari bat aurkitzen dira. Sebabak berriz azkartzen ari dira azken hilabeteetan ahulduak zirela pentsatzen bazen ere alkaida edo daesi, zoini zinegin luzaz ez ondoan.